Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Godina je 55. prije Krista. Gaj Julije Cezar, rimski konzul i upravitelj Cisalpinske Galije i Lirika, ratuje u Galiji. Godine 125. prije Krista sjeverozapadna granica rimskih posjeda išla je preko Alpa niz lijevu obalu gornjeg toka rijeke Rone i od tuda na Pireneje. Godine 58. Cezar i njegove legije intervenirale su sjeverno te granice kako bi odbacile narod Heloeta. I tako su rimske legije ušle u niz ratova u Galiji. Godine 57. Cezar je pokorio Belge. Njegov zapovjednik Publije Vicinije Kras vodio je legije u pokoravanje današnje Normandije i Bretanje. Sljedeće godine Cezarove legije skršile su pobunu Veneta, naroda koji je živio u Južnoj Bretanji. Nakon toga Cezar se posvetio pokoravanju Morinjana koji su živjeli na obali Belgijske Galije i njihovih susjeda Menapljana. Kako nije mogao do zime 56. na 55. završiti s pokoravanjem Morinjana i Menapljana, Cezar se spremao svoje legije staviti u zimovališta. U tom trenutku preko rijeke Rajne prodala su dva germanska naroda, Uzipečani i Tengteri. Ta dva germanska naroda prešla su Rajnu jer su ih potjerali Svebi, najmoćniji germanski narod. Cezar u svojim zapisima u Galskom ratu piše. Više su se godina uzipećani i tenkteri suprotstavljali prodoru i sili sveba, ali su ih ovi ipak istirali iz njihove vlastite zemlje, pa su se morali poput nomada skitati po raznim krajevima Germanije, da bi najzad stigli do obala rijeke Rajne. U tom su kraju stanovali menapljani i imali svoja polja na jednoj i drugoj obali rijeke, zatim kuće i sela. Menapljani, prestrašeni provalom tako moćna plemena, Iselili su se iz svojih naselja koja su imali s one strane Rajne, te započeli i drugim Germanima sprečavati prijelaz. Ovi su sve moguće pokušavali, ali kako se zbog nedostatka lađa nisu mogli suprotstaviti ani potajno prijeći rijeku zbog menapljanskih straža, pretvarali su se kao da žele otići u svoj kraj. Onda su se poslije tri dana hoda vratili. Njihovo je konjaništvo taj put prevalilo za jednu noć. Zatim su iznenada napali menapljane, kad oni nisu to ni slutili a još se manje nadali. Zašto bi se Gaj Julije Cezar brinuo o provali dva germanska naroda preko Rajne? U svojim zapisima on piše kako je pokrenuo svoju vojsku iz zimovališta kako ne bi došlo do strašnijeg rata. Pod pojmom strašni rat Cezar je podrazumijevao udruživanje Gala i Germana protiv njegovih legija. Za Rimljane Germanija je bila prijeteća zemlja. Tako su u toj zemlji mislili u Cezarovo vrijeme, tako su u Germaniji mislili skoro dva stoljeća nakon Cezarove smrti. Publije Kornelije Tacit, vjerojatno najveći povisničar starog Rima, rođen 56. po Kristu i umro je 120. godine po Kristu, napisao je maleno dijelo Germanija. U njemu je ovako opisao zemlju Germana. Zemlja je posuta tamnim šumama ili ogavnim močvarama. Prema Galijama je vlažnija, a prema Noriku i Panoniji vjetrovitija. Dosta je plodna, no voću ne prija. Bogata je blagom, ali ponajviše kršljavim. Pa i goveda im nemaju svoje ljepote ni na čelu uresa. Ponose se brojem i to im je najdraže bogatstvo. Srebro i zlato ne znam da li su im bogovi uskratili milostivo ili sljutine nema u njih ni željeza na pretek, kako se vidi po vrsti njihova oružja. Slabo upotrebljava mačeve ili duže sulice. se koplja s i kratkim željezom, ali tako oštrim i spretnim da se istim oružjem, kako već zatreba, bore ili izbliza ili izdaleka. Nakon što je pokrenuo vojsku iz zimovališta, Cezar je krenuo u pregovore s germanskim narodima. Oni su od Cezara tražili da im dopusti da se nasele na zemlji koju su oružjem osvojili preko Rajne ili da im u Galiji pokloni neku drugu zemlju. Cezar to nije namiravao dopustiti. U zapisima on piše. Svoje govor završio ovako. Ja ne mogu biti vaš prijatelj ako i dalje ostanete u Galiji. Nije pravedno da tuđu zemlju prisvoje oni koji nisu vrijedni da brane svoju. Osim toga, nema pustih i nenaseljenih krajeva u Galiji, a da bi ih mogao bez kršenja tuđih prava predati tolikom mnoštvu vašega plemena. Ukoliko ipak želite, vi se možete naseliti u zemlju ubijaca, jer su se njihovi poslanici nedavno potužili na nasilja sveba, te zamolili pomoć. Ja ću u ostalom ubijicima to zapovjediti. Predstavnici Germana rekli su da će odgovoriti za tri dana i da za to vrijeme Cezarova vojska ne bi smjela približiti se njima. Cezar im je rekao da im to ne može obećati. On je znao da su uzipečani i tenkteri poslali svoje konjenike da plijene po zemlji i da se sada oni trebaju vratiti prema glavnini germanske vojske. Cezar je odlučio brzo djelovati. Poveo je svoje vojnike prema germanskoj vojsci. Ono što je uslijedilo nije baš bilo po volji Cezaru. Cezar je svoju vojsku dovodio bliže Germanskoj. Ispred glavnine vojske bila je rimska konjica koja je trebala izviđati i spriječiti iznenadan napad. Cezar je svom konjeništvu naredio da se ne upušta u bitku bez glavnine vojske. Ako ih već neprijatelji budu izazivali, konjica se treba povući i pričekati glavninu vojske. Konjanici naredbu nisu poslušali. Cezar piše. Kad su neprijatelji opazili naše konjenike kojih je bilo pet tisuća, dok su neprijatelji imali nešto više od 800, jer se još nisu povratili oni koji su preko rijeke Mose otišli po žito, odmah su navalili na naše, omeli im redove, jer se naši nisu nadali tome iznenadnom zlu, kad su upravo malo prije njihovi poslanici bili otišli od Cezara i za taj dan tražili primiri. Ipak, kad su se naši konjenici ponovno sredili i pribrali, neprijateljski su konjenici prema svojoj navici poskakali s konja, proboli su naše konje kad su se podvukli ispod njih i na taj način oborili mnoge rimske konjanike. Ostale su natjerali u bijeg i onda ih prestrašene tjerali dalje. Naši nisu u paničnom strahu prestali bježati dok nisu stigli na očigled svoje vojske. Cezar tvrdi da su u tom okršaju poginula 74 rimska konjanika. Nije to bio veliki gubitak, ali sramota je bila ogromna. Rimska vojska koja se u Galiji borila protiv niza naroda, sada je bila poražena od germanskih naroda. Cezar je dobro znao da tu sramotu treba brzo izbrisati. Dan nakon tog okršaja poveo je svoju vojsku u bitku. U njoj je glavnina germanske vojske poražena, ali to Cezaru nije bilo dovoljno. Znao je da i ostalim Germanima, ali i narodima Galije, treba pokazati moć rimskog oružja i Cezar je svoje legije odlučio povesti preko Rajne, u onu zarimljene tamnu i opasnu Germaniju. Kako je Cezar namjeravao prijeći Rajnu? Najjednostavniji način bio bi brodovima, čamcima i splavima. Rajna je moćna rijeka, ali ako su je na taj način prešli germanski narodi, onda su to mogle učiniti i rimske legije ali Cezar je odlučio na drugi način prijeći preko Rajne. Tom Holland u knjizi Rubikon, Triumf i tragedija Rimske republike piše. Kako bi barbarima preko Rajne dao jasno upozorenje, Cezar je sam odlučio prijeći rijeku. To nije učinio brodom. Taj način prijevoza učinio mu se da je ispod njegovog dostojanstva, već je to napravio preko posebno sagrađenog mosta. Građevinska briljantnost koja je trebala za taj pothvat govorila je glasno o rimskoj moći na jednak način kao i stega legija koje su prešle preko toga mosta. Germani na drugoj strani rijeke odmah su, nakon što su vidjeli kako se ta čudovišna građevina izdiže iz brzih struja, nestali u šumi. Te šume Germanije bile su predmet mnogih priča. Govorilo se da se njima kreću razna čudovišta i da se protežu tako daleko da je čovjek mogao hodati dva mjeseca i još uvijek ne izaći iz nje. Cezar, gledajući u tu tminu, nije namjeravao provjeravati te priče. Pustio je Germane da se kriju u sjenama, spalio je njihova sela i usjeve i onda se preko Rajne vratio u Galiju. Cezar je tim mostom namjeravao pokazati Germanima protiv koga se sada bore. Legije koje su disciplinirano mogle sagraditi veliki most preko brze Rajne, time su dodatno pokazale svoju moć. Cezar je u svojim zapisima ovako opisao gradnju tog mosta preko Rajne. Spajao je dva balvana debela stopu i pol, a ti su odozdo zašiljeni i prema dubini rijeke izmjereni. Bili su udaljeni jedan od drugoga dvije stope. Kad bi ih strojevima spustio u rijeku, onda bi ih zabio batom, ali ne okomito kao stupove, već koso poput krova da polegnu niz vodu. Onda bi nasuprot ovima postavio dva balvana spojena na isti način, ali niže u razmaku od 40 stopa. Oni su bili okrenuti prema jakoj struji rijeke. Balvane su od ozgo rastavljale umetnute prečnice široke dvije stope. Toliko je iznosila spona balvana. One su s obje strane imale na kraju po dvije spojnice. Budući da su balvani na taj način bili rastavljeni, bolje razmaknuti i na suprotnu stranu pričvršćeni, gradnja je bila tako čvrsta, a i cijelo dijelo tako podešeno, da se jedno uz drugo to tješnje sljubljivalo, što je jača bila sila vode. Legijama je trebalo deset dana da podignu taj most. Kada su se legionari povukli iz Germanije, Cezar je dao da se taj most spali. Taj čudesni most koji je Germanima pokazao stegu i graditeljsko znanje legija bio je prva građevina koju su rimski legionari podigli na granici prema Germaniji. Stoljeće nakon Cezarovog prelaska preko Rajne, rimski legionari na toj će rijeci početi graditi Limes, granicu prema barbarskim narodima. Taj će limes u Europi biti položen uglavnom na rijekama Rajni i Dunavu. U Africi i Aziji on će pak počivati na utvrđenim gradovima i cestama. Ta granica Rimskog carstva prema barbarima nije bila hermetički zatvorena, govori dr. Domogaj Tončinić, socijeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu tradicionalna jedna predođba je bila jel da, da je limes jedna barijera, da je limes jedna granica nepropusna. Doduše, to je jedna predođba koja čak nije možda toliko bila uvjetovana e, arheološkim ostacima, jer Limes pogotovo u Germaniji se vrlo rano počeo ovaj, istraživati. E, ta je predođba više nekako bila pod utjecajem aktualnih politika, jel da, gdje se granica, nacionalne granice su se često doživljavale kao nešto što je nepropusno uzmem Uzmemo opet Rajnu između Francuske i Njemačke u nekim razdobljima povijesti, to je bilo, jel da, moralo je biti e, nepropusno. E, rimska granica nije definitivno bila takva. E, smisao je naravno bila e, kontrola, dakle da ne postoji mogućnost da neopaženo barbarska plemena prodiru u carstvo, ali je na toj granici postojalo jedan neprestani zapravo protok ljudi, roba, ideja i svega ostaloga što i danas prolazi kroz granice. Nakon Cezarovog prelaska Rajne 55. godine prije Krista, dugo se rimski legionari nisu odlučivali prijeći tu rijeku. Ponovni nalet preko Rajne počeo je vrijeme cara Augusta. Nakon što je August u početku svog principata, koji je počeo 31. godine prije Krista nakon pobjede kod akcija, područje Alpa i njihove prijevoje doveo po čvrstu rimsku kontrolu, Tiberije i njegov brat Druz vodili su Augustove legije u prodor prema glavnim europskim rijekama, Rajni i Dunavu. U Alpama i Tirolu stvorene su nove provincije, poput Recije i Norika. Uz Dunav su stvorene provincije Panonija i Mezija. Prodor preko Rajne počeo je 12. godine prije Krista. Rimske legije uspjele su prodriti do rijeke Elbe. Ali to osvajanje nije išlo glatko. Germanski narodi, Markomani i Kvadi, koji su živjeli na području današnje Češke, pritiskali su na Dunav. Kada je šeste godine po Kristu počelo prikupljanje pomoćnih trupa za rat protiv Kvada i Markomana u Panoniji, izbio je veliki ustanak, koji se proširio onda i na cijeli lirik. Taj je ustanak ugušen tek devete godine po Kristu. U gušenju tog ustanka sudjelovalo i do 15 legija i pomoćnih trupa. A te devete godine po Kristu u Germaniji se dogodila velika katastrofa za rimsku vojsku. Starorimski povjesničar Svetonije u Augustovoj biografiji piše. Germani su u Arminiju našli vođu izuzetnih sposobnosti. On je zamislio plan o oslobođenju Germana od rimske vlasti i o tome se potajno dogovorio s germanskim kraljevima. Kvintilije Var, koji je lažno obavješteno pobuni jednog dalekog plemena, poveo je svoje legije u Teotoburšku šumu kako bi skršio ustanak. Tamo su ga u zasjedi čekali Germani kojima je sve išlo na ruku. Napredujući kroz uske klance, legije su izgubile bojni red – Zemlju, ionako onako raskvašenu i mekanu, jer sunčevo svjetlo ne dopire do tla zbog gustih krošanja drveća, teške su kiše pretvorile u blatnjavo more. Bitka je trajala tri dana i sve tri legije s pomoćnim četama uništene su. Var se ubio bacivši se na mač. Ostarjelog je Augusta, kad je čuo za propast u Teutoburškoj šumi, obuzela tuga. Odjenuo je žalobno dijelo, pustio kosu i bradu i noću je lutao palačom udarajući glavom u dobratke vičući Vare, vare, vrati mi legije. Katastrofa u Teutoburškoj šumi smanjila je broj Augustovih legija s 28 na 25. Za povratak na brojno stanje od 28 legija treba će pola stoljeća. Ostarjelog Augusta koji umro 14. godine po Kristu taj je poraz teško pogodio. On je odustao od daljnjeg osvajanja, pogotovo Germanije. Na granici na Rajni bit će razmješteno 8 legija. Na Dunavu će biti raspoređeno njih sedam. Bio je to početak rimskog limesa. nemoguće je braniti tolku jednu granicu hermetički. I uz mnogo veća financijska sredstva to jednostavno nikome ne bi pošlo za rukom, a Rimljani su naravno bili svjesni da je onda još bolja obrana uz e, vojsku na Limesu, da su dobri odnosi sa onima koji su neposredni susjedi u Barbariku i Rim je poticao naravno te odnose, odnosno stvarao je federate, odnosno klijente, određenu vrstu tampon zona koje su trebale zapravo dodatno osigurati granicu carstva, a vođe takvih e, plemena, susjednih plemena, su naravno nagrađivane sa ovaj, e, oružjem, sa poklonima, e, sa novčanim jelda davanjima i to se onda jako lijepo odražava u arheološkoj ostavštini. Dakle, pogotovo oružja, mi imamo jako, jako puno rimskog oružja iz barbarika u grobovima tog stanovništva koje je bilo u dobrim odnosima sa e, rimskim carstvom. Te tampon zone su naravno propuštale ove ovaj, svoje plemenske e, narodnjake prema carstvu, tu da se odvijala trgovina i onda kroz razvoj rimske povijesti kada je ljudstvo za vojsku u Rimskom carstvu postalo problem, preko granice dolaze jel da, i pogotovo onda Germani koji ulaze u rimsku vojnu službu. Mnogi su onda na taj način stekli rimsko građansko pravo i onda se opet vraćaju u Barbarek i na taj način jel da, i romanizacija zapravo, odnosno romaniziranje se provodi na području izvan rimskoga, e, rimskoga carstva. Veliko je pitanje zašto je carstvo uopće krenulo u tako opsežan pothvat izgradnje Limesa. Jedno tumačenje je da je carstvo u taj pothvat krenulo i želje da stvori snažan obrambeni zid prema narodima koji su živjeli na granicama carstva i iza njih. Cilj je bio da se na granicama carstva rasporedi vojska i tako očuva Pax Romana, mir u carstvu, mir povolji carstva. Adrian Goldsworthy u svojoj knjizi o rimskoj vojsci piše to podržavaju drevni izvori, na primjer grčki govornik Eli Aristid, koji je u drugom stoljeću po Kristu usporedio vojsku sa zidom koji okružuje i čuva uljuđeni, naravno rimski svijet. Još u augustovo vrijeme geograf Strabon tvrdio je da su Rimljani već pokorili najbolje dijelove zemlje i da danje širenje vjerojatno ne bi bilo vrijedno niti unosno. Nakon 14. godine po Kristu, nakon dolaska Tiberija na prijestolje, Rim je zaustavio svoj prodor preko granica. Tek će pojedini caravi poput Trajana krenuti u osvajanje zemalja koje su bile izvan rimskog limesa. Kada se pogledaju arheološki ostaci tog limesa od Hadrijanovog i Antoninovog zida do utvrđenih cesta i uporišta na Bliskom istoku i sjeveru Afrike, čini se da ta pretpostavka o smišljenom planu utvrđivanja ima smisla. Međutim, postoji i drugi pogled na taj pothod. Adrian Goldsworthy piše. Suprotna strana nastoji naglasiti primitivne kvalitete carstva, koje nije imalo niti brza sredstva komunikacije, niti veliku birokraciju. Rimski svijet bio je u biti svijet bez zemljovida. Drevni pogledi na geografiju bili su jednostavni i grubi. To je činilo detaljno planiranje krajnje teškim. Na temelju toga tvrdi se da carevi nisu mogli primijeniti nikakvu veliku strategiju, čak i ako bi je bili sposobni zamisliti. Umjesto toga, odluke su bile reakcije na događaje, a ne dio velikog plana. Na nižoj strateškoj razini, na svakoj granici, položaj uporišta bili su slučajni, a ne proizvod sustava. Dalje se još tvrdi da ima malo dokaza za postojanje usklađenih prijetnji u mnogim područjima. I parti i sasanitski perzijanci koji su ih naslijedili rijetko su izazivali sukob s Rimom i bili su preslabi da bi zauzeli i držali velika područja unutar istočnih provincija. Drugdje su plemenski narodi bili prerazjedinjeni da bi predstavljali ozbiljnu vojnu prijetnju, osim u vrlo rijetkim slučajevima u četvrtom stoljeću i u nešto većoj mjeri u petom stoljeću. Što god se krilo iza izgradnje niza utvrđenja i bedema na granicama carstva, bila ona rezultat velike strategije obrane ili samo odgovor na specifičnu situaciju na nekim područjima, rimski limes bio je zadivljujuća struktura taj limes je zapravo bio središte jednog velikog ekonomskog sustava. Rimska vojska, toga moramo uvijek biti svjesni, već zbog brojnosti svoje, je jedan ekonomski faktor. Arheološki ostaci nam pokazuju jel da, je za opskrbu rimske vojske morala biti organizirana jedna izvanredna logistika i da se rimska vojska na Rajni opskrbljuje velikim količinama roba iz produktivnih centra u Galiji, na primjer, ili sjevernoj Italiji. E, arheologija nam pokazuje da rimska vojska određene e, proizvode i sama proizvodi za vlastite potrebe, ali i e, za tržište. Pečati na tegulama, na građevinskoj opeki su nam pokazatelj da, koliko rimska vojska zapravo proizvodi građevinskog materijala za velike infrastrukturne radove i rimska vojska naravno koristi i proizvode e, lokalnog stanovništva. To lokalno stanovništvo je već naseljeno u neposrednoj blizini logora, u takozvanim kanabama koje nastaju oko legijskih logora i to je područje naseljeno civilima, ali je to područje koje je zapravo pod vojnom jurisdikcijom. Dakle, tim područjem zapravo upravlja isti onaj čovjek koji upravlja i legijom. U tim e, civilnim naseljima, u kanabama oko legijskih logora žive e, obrtnici, trgovci i sve ono što vojska treba. Dakle, ovaj, prostitucija i tako dalje i tako dalje. Dakle, svi sadržaji koji e, privlače vojsku su, su tu i to su vrlo često jako velika civilna naselja koja brojem ljudi koji tu žive i nadilaze zapravo broj legionara u samom logoru. Naravno, kroz život jedne takve granice, kad je ona postala stalna granica, dolazi do toga da nakon 20-25 godina e, ljudi izlaze iz e, vojne službe i često se naseljavaju upravo opet u blizini onog logora u kojem su živjeli. Tu dolazi do one pojave da recimo ne rimski građani, peregrini koji su služili u pomoćnim postrojbama, izlaskom iz vojske jel da dobivaju građansko pravo, naseljavaju se ovdje, a njihova djeca onda postaju zapravo opet regrutacijska masa za legije sad, jer su oni u međuvremenu rimski građani. Tako da je vojska privlačila naravno i civilne sadržaje, civilna naselja oko vojnih logora su prosperirala i rasla i e, u principu je slika ista kao u današnjim garnizonskim gradovima. Jel da? Vojska na osnovi broja e, ljudi koja je tu je jednostavno jedan veliki ekonomski faktor. Tiberije, koji će na prijestolju naslijediti Augusta, spremao se šeste godine po Kristu za rat protiv Markomana. Smjestio je svoje legije uz Dunav, a u Iliriku je počeo novačiti pomoćne trupe za taj rat. Najvjerojatnije je to novačenje dovelo do jedno od najvećih pobuna protiv rimske vlasti. Cijeli Ilirik bio je u stanju pobune. Kasnije će jedan od vođa te pobune, Baton iz naroda Dezideata, Rimljanima reći ove riječi. Vi ste Rimljani krivi za ovaj rat jer za čuvare svojih stada šaljete vukove, a ne pastire ili pse. Kakvi god bili razlozi za ovaj rat, nazvan i rat dvaju Batona, po njegovim vođama, on je i itekako zabrinuo Rim. Povisničar Svetonije pisao je o najgorem ratu od punskih ratova. Skoro četiri godine trebalo je Rimu da pobjedi u tom opakom i krvavom ratu. U jednom trenutku u Sisci je bio najveći rimski tabor, u kojemu je bilo deset legija. S pomoćnim trupama u tom je taboru bilo više od sto tisuća vojnika. Kada je devete godine po Kristu skršena ta pobuna, Ilirik je bio čvrsto u rimskom stisku. Kasnije će on biti podijeljen na Panoniju i Dalmaciju. Obje te provincije, posebno Panonija, imaće veliku ulogu u rimskom limesu. Panonija je od početka svojeg postojanja pa do samog kraja bila granična provincija i provincija u kojoj je bila onda smještena e, vojska. I njen razvoj je nezamisliv zapravo i nerazumljiv bez vojske. Dalmacija je naravno isto u e, počecima bila e, vojna provincija, ali već negdje krajem prvog stoljeća ona postaje provincija inermis, odnosno provincija bez legijske posade samo sa pomoćnim postrojbama, ali je Dalmacija zapravo u zaleđu Limesa. Vojska i legije su raspoređene jel da uz Dunav i Dunav postaje dakle dio rimskoga, Limesa cijelim svojim tokom, e, no naravno da i zaleđe tu ovaj, onda profitira i da je zaleđe u velikoj mjeri obilježeno rimskom vojskom. To u Hrvatskoj, na primjer, vidimo na natpisima iz Osijeka, Mursa i Vinkovca Cibale, koji su u neposrednoj blizini Limesa, odnosno u samom e, zaleđu i mi po natpisima vidimo u kojoj mjeri je vojska tu e, što aktivna, što veterani e, jako, jako zastupljena. Mi u Hrvatskoj e, imamo 188 km toka e, Dunava koji je bio sastavni dio Limesa i na tom području nemamo legijskih logora, ali imamo cijeli niz logora pomoćnih postrojbi koji su bili dakle od Batine na sjeveru preko Zmajevca vjerojatno u jednom trenutku i Osijek, zatim e, Dalj, Sotin i Ilok, to su glavni, glavne točke na, na hrvatskom dijelu e, Limesa na kojem su bile smještene e, pomoćne postrojbe. Rimski povisničar Dion Kasije u svojoj povisti Rima piše o snu koji je usnuo car Trajan. U njemu je starac odjeven u grimizom obrubljenu togu i s krunom na glavi, prstenom pečatnjakom utisnuo grb prvo na lijevoj strani Trajanovog vrata, a onda na desnoj. Nedugo nakon toga, kaže priča, Trajan je postao car. On je rođen 53. godine po Kristu u Hispaniji i bio je prvi čovjek rođen izvan Italije koji se uspeo do prijestolja. Trajan je odrastao u Rimu i u vojnim taborima. Njegov otac bio je legijski zapovjednik, upravitelj provincija i na kraju konzul. Sam Trajan bio je sjajan vojnik i zapovjednik. U trenutku kada ga je car Nerva posinio i odredio za svog nasljednika, Trajan je zapovjedao legijama na Rajni. Od 98. do 117. godine Trajan je bio car. Za to vrijeme nastojao proširiti granice carstva na istok, na Dakiju, Arabiju, Armeniju i Mezopotamiju. Njegove legije okupale su svoje oružje u vodama Perizijskog ili Arapskog zaljeva. Pri okupaciji Dakije, trajeni njegove legije, dokopale su se ogromnog blaga koje je skupio dački vođa Decebal, koji je počinio samoubojstvo nakon poraza. Dion Kasije piše. Decebalovo blago je otkriveno, iako je bilo skriveno ispod rijeke Sargetije, koja je tekla pored njegove palače. Uz pomoć nekih zatočenika, Decebal je skrenuo tok rijeke, napravio u njezinom koritu rupu i u nju bacio veliku količinu srebra i zlata i drugih predmeta od velike vrijednosti, koji su mogli podnijeti određenu količinu vlage. Tada je preko toga naslagao kamenje i preko toga nasuo zemlju. Nakon toga vratio je rijeku u njezino korito. Okupacijom Dakije rimski limes prešao je Dunav. U Dakiji su utvrđene određene točke. izrađene su ceste i stalni logori za legije. Dakija je trebala ometati kretanje naroda koji su dolazili iz stepa Južne Rusije i Ukrajine. Rimsko carstvo je da e, svoje neki najveće širenje e, doživljava u vrijeme Trajana. Prva asocijacija su dački ratovi, osvajanje Dakije i to je trenutak jel da kada carstvo zapravo se širi duboko u ondašnji barbarik, preko Dunava. E, dakle, ta prirodna barijera Rajne i Dunava je tu pređena. E, granica carstva, odnosno Limes u Daki je organiziran po jednom drugom principu. Dakle, to su logori na komunikacijskim pravcima, na točkama kroz koje je bio moguć prodor e, Barbara u provinciju ili opet izlaz Rima dublje u Barbari. I u, vrijeme trajana zapravo još mi vidimo da je Rim na, na visini i zapravo da je vlada tim dijelom, e, dijelom svijeta. Jedan veliki udar se zapravo zbiva u vrijeme markomanskih ratova. Markomanski ratovi su pokazali jel, da, e, je da jedna velika sila može proći Limes, da može opustošiti cijelu provinciju i da može prodrti još puno dublje u carstvo. E, velika nesreća tog razdoblja je bilo da su problemi nastali ne samo na Dunavu, nego primjerice i na istoku, dakle sukop sa partima. Carstvo se našlo u velikim problemima i da bi se e, zapravo osigurale granice, bile su potrebni veliki pokreti postrojbi, premještanje postrojbine na različita krizna žarišta. Druga stvar koja je bila potrebna je da rimska vojska sa područja carstva prodre duboko u barbarik kako bi zapravo u žarištu problema riješilo, jel da ugušilo tu silu koja je pritiskala e, granicu. Ratovi su donijeli sami po sebi jednu depopulaciju, područja uz Limes, ali je veliki problem bio da paralelno s tim ratovima dolazi do ove ovaj, zaraznih bolesti koje su zapravo desetkovale stanovništvo civilno i e, vojsku, vjerojatno za riječ o kugi koju je, su legije sa istoka dovele u, e, u Panoniju i taj se problem e, morao riješiti zapravo naseljavanjem novog stanovništva uz e, Limes i tu je e, Rim prigrlio jednu politiku koju je poznavao od prije. On je opet našao zapravo lojalna barbarska plemena koja će popuniti taj prostor i koja će na neki način biti barijera prema ovim barbarima koji nisu lojalno raspoloženi prema e, Rimu i koji će zapravo ratovati protiv istih tih. Dakle, opet stvaranje federata koji se bore za Rim protiv svojih sunarodnjaka iz e, različitih barbarskih e, plemena. Godine 230. i 231. perzijski kralj Ardašir I poveo je vojsku u napad na rimsku provinciju Mezopotamiju. Godine 232. rimski car Aleksandar Sever odgovorio je protuudarom tako je brzo propao kada je vojska koju je predvodio sam car doživjela poraz od Perzijanaca. Ali teški gubici koje je pretrpjela perzijska vojska prisilili su je da se povuče iz Mezopotamije i car Aleksandar Sever mogao je u Rimu proslaviti triumf nad Perzijancima. Godine 233. granicu na Rajni prešli su Alemani. Car je s pojačanjem krenuo prema granici, ali je na savjet svoje majke odlučio pregovarati s Alemanima. Na kraju je car kupio mir s Alemanima, to je u vojsci izazvalo nemire i 235. godine vojnici su ubili Aleksandra Severa i njegovu majku. Za novog cara proglasili su Maksimina. On je bio prvi čovjek koji se od običnog vojnika uspeo do prijestolja. Bio je podrijetlom iz Trakije i odlikovao se velikom tjelesnom snagom. Rimski pisac Julije Kapitolin ovako opisuje Maksimina. O njemu se zna da je često popio kapitolsku amforu vina dnevno. Pojeo do 40 libri mesa, a po kordu čak 60. Svi se slažu da nikada nije jeo povrće, a gotovo nikad nije pio čistu vodu, ukoliko ga ne bi prisilila žeđ. Svoje znoj često hvatao u pehare ili čaše, pa je pokazivao dva ili tri sekstarija znoja. Postoje i neke pučke priče o njemu, kako je rukama mogao vući teretna kola, sam pokrenuti na tovaren voz, izbiti udarcem šake zube konju, a udarcem noge slomiti mu nogu, a razmrviti komade pješčenjaka, slomiti tanje stablo. Maksimin je vladao tri godine. Ubili su ga njegovi vojnici. S Maksiminom počelo je razdoblje od pola stoljeća nereda i građanskih ratova u carstvu. Za to vrijeme, dok su se carevi i protucarevi borili za prevlast u rimskom svijetu, Limes je držao barbare izvan granica rimskog svijeta. Rim je preživio tu krizu markomanskih ratova, onda sa dinastijom Severa čak došlo opet do jednog i, gospodarskog uspona, ali e, pritisak Barbara nije, nije prestao. On se, on se nastavio i nesreća po Rim je bilo to da je on, e, taj pritisak je bio zapravo paralelan i sa unutarnjim problemima u carstvu, a ti su unutarnji problemi bile brojne uzurpacije. Rim je u tom razdoblju jedno vrlo nestabilno društvo, to je doba takozvanih e, vojničkih e, careva, legije non stop uzdižu nove carove, protukandidate i na taj način je zapravo i e, granica oslabljena, a možda je to zapravo bio i jedan od povod da različiti barbarski narodi se okreću prema području koje očigledno više nije tako opasno kao što je nekad bilo. Ti neprestani udari Barbara na granice doveli su jednostavno i do promjene strategije i ta promjena strategije se vidi već kroz treće stoljeće kada se prvenstveno pomoćne konjaničke postrojbe odvlače od limesa više u unutrašnjost kako bi one iz e, unutrašnjosti brže mogle intervenirati u slučaju da pojedine grupe e, barbara e, prodiru dublje u, u provinciju u svojim, na svojim pljačkaškim pohodima. I to je zapravo prvi korak u tom stvaranju jednog novog tipa vojske i ta reforma će u potpunosti biti zapravo provedena onda u doba tetrarhije kada se postrojbe dijele na limitaneje ili e, ripenzes, to su dio postrojbi koji boravi na samoj granici i koji je zapravo zadužen za onu prvu e, obranu i za e, javljanje opasnosti u unutrašnjosti, a unutrašnjost, a unutrašnjosti su komitaneji, dakle mobilne postrojbe koje se onda brzo i učinkovito mogu premještati već od žarišta do žarišta i te su postrojbe onda zadužene da zapravo E, progone barbare koji su prodirli u provinciju i da ih tjeraju natrag prema e, granici, ali su u tom razdoblju kada je postojalo puno e, uzurpatora i građanskih ratova, te postrebe bile zapravo i sredstvo za suzbijanje takvih uzurpatora koji su krenuli na, na cara, odnosno na, na, na Rim. Godine 275. vojska je ubila cara Aurelijana. On je bio zadnji u nizu ilirskih careva. Prvi ilirski car bio je Klaudije II, kojeg je za cara izvikala vojska 268. godine. Klaudije II bio je rodom iz Naisusa, današnjeg Niša. Cijelog je života bio vojnik i ratovao je za carstvo car Galijen povjerio mu je zapovjedništvo nad konjicom. Kada su vojnici ubili Galijena, za cara su postavili dokazanog zapovjednika, Klaudija. On je vladao samo dvije godine, ali u to kratko vrijeme uspio pobijediti pobjediti Gote kod Naisusa i tako ukloniti jednu veliku prijetnju carstvu. Dok se spremao na pohod protiv vandala, umro je od neke bolesti, možda kuge, i naslijedio ga je njegov zapovjednik konjice Aurelijan, također pod rijetlom iz Ilirika. Aurelijan je vladao pet godina i vladao je tako dobro da je dobio nadimak obnovitelj svijeta. Rimski pisac Flavijevo Pisko ovako opisuje tog cara ratnika rođenog u Iliriku. Bio je lijep i naučit, zgodan muškarac, više grasta, snažnih mišića, ponešto sklon vinu i jelu, rijetko kad spolno pohotan, krajnje strog, iznimno discipliniran, uvijek spreman potegnuti mač. Aurelijan je također bio veliki graditelj. Dao je da se oko Rima sagradi 20 km dugi zid od cigle. Taj je zid bio najveći obrambeni sustav do tada podignut oko Rima. Aurelijana su ubili časnici koji su mislili da će ih car dati smaknuti. Nakon ove smrti nastupilo je deset daljnjih godina nereda u carstvu. Ti će neradi prestati tek dolaskom na prijestolje Gaja Aurelijana Valerija Dioklecijana. On će vladati 21 godinu. Jedna od njegovih reformi bit će podjela carstva na dva dijela. Svaki od tih dijelova imat će za vladara jednog Augusta, a on će pak za svog pomoćnika imati jednog Cezara. To je stvorilo sustav zvan tetrarhija ili vladavina četvorice. U historiji Augusti, kolekcije životopisa rimskih careva, Flavije Volpisko, pisat životopisa većine ilirskih careva, ovako piše u Dioklecijanu. Bogovi su nam za prvake dali Dioklecijana i Maksimijana i povezali ih s Galerijem i Konstancijem, od kojih je prvi rođen da izbriše sramotu nanesenu nam Valerijanovim zarobljenjem, a drugi da Gali vrati rimske zakone. Svijetom zato vladaju četiri prvaka, hrabri, mudri, ljubazni, plemeniti, složni u upravljanju državom, puni poštovanja prema rimskom senatu, umjereni prijatelji naroda, sveti, ozbiljni, pobožni, i onakvi kakve smo uvijek htjeli za prvake. Jedna od reformi koju je Dioklecijan poduzeo bila je reforma rimske vojske. Prvo je u nju zaveo strogu disciplinu kada je njegov Cezar Galerije izgubio prvu bitku protiv parzijanaca, jer je s manjom vojskom napao veću, Dioklecijan je svog Cezara dočekao tako što ga je natjerao da u grimiznoj halji znaku cezarskog dostojanstva kilometrima trči za Dioklecijanovim kolima, gušeći se od napora i prašine. Pored inzistiranja na disciplini, Dioklecijan je i reformirao ustroj rimske vojske. On ju je podijelio na dva dijela trupe na granici i pokretne trupe u unutrašnjosti. U vrijeme Dioklecijana u carstvu je već živio i veliki broj barbara. Dakle, to je pojava koju izrazitije počinjemo pratiti od markomanskih ratova nadalje. E, u trenutku kad dolazi do depopulacije na području e, carstva, vi jednostavno e, to područje morate nekim naseliti. Demografski to je uvijek moguće sa područja barbarika, to je politički oportuno jer onda jedan dio tih ljudi kontrolirate na svojem području, odnosno kupili ste ga jel sa zemljom koja je dodijeljena, dali ste mu zadaću da opet brani carstvo protiv vlastitih sunarodnjaka koji su još uvijek s druge strane e, Limesa i to je opet stanovništvo koje naravno ne dolaze samo vojska, nego dolaze i civili, koje ovaj, je i gospodarski faktor. Opet on radi i na obnovi provincije i opet dolazi do jednog gospodarskog e, uspona. I to je jedna politika koju ćemo onda gledati od trećeg stoljeća nadalje u sve većoj i većoj mjeri, jer jednostavno e, je bio najveći je bio problem ko će braniti granicu u pomanjkanju e, ljudstva, a s druge strane, kroz tu politiku kupovanja, e, kupovanja mira s ove i s one strane granice koju zapravo znamo kroz čitavu povijest Limesa, u Barbariku se stvara e, jedno društvo koje je ratničko društvo. Ljudi koji su služili u rimskoj vojsci se vraćaju u Barbarik tamo utječu na promjenu uređenja jednostavno društva. Mi vidimo, na primjer, iz e, nalaza iz močvara u sjevernoj Njemačkoj i južnoj Skandinaviji drugo, treće stoljeće velike količine rimskoga oružja. To je oružje koje je zapravo žrtvovano u e, internim sukobima, odnosno nakon internih sukoba e, Germana, ali to je rimsko oružje po porijeklu koje je u međuvremenu sastavni dio tog germanskoga ratničkoga društva i te su skupine u jednakoj mjeri zapravo izvor opasnosti za Rim, jer mogu prelaziti limes u pljačkaškim pohodima, a istovremeno su te skupine e, potencijalno rekrutacijsko područje za Rim koji želi takve ratnike naseliti na svojoj granici da bi ih se branio od onih koji slijede iza njih. Najspektakularniji dijelovi rimskog limesa su nasipi, zidovi i jarci. Takvi građevinski pothvati bili su rezervirani samo za dijelove Limesa, za Sjevernu Britaniju, Gornju Germaniju, Reciju i neke dijelove Limesa u Sjevernoj Africi. Ostatak Limesa sastojao se od cesta, utvrda i utvrdica, nadzornih tornjeva i legijskih logora u pozadini. U Gornjoj Germaniji zidovi, nasipi i jarci pokrivali su granicu od današnjeg grada Koblenca preko Frankfurta do Stuttgarta. Gdje nije bilo zida, nasipa i jaraka, Prepreku su predstavljale rijeke. Na sjeveru Britanije Kadrijanov zid protezao se u dužini od 117 km, od današnjeg Bownesa na Solvaju na zapadu do Wallsenda na istoku. Planirano je bilo da zid bude širok 3 metra, ali samo su dijelovi zida toliko široki. Većina je široka oko 1,8 metara. 15 je utvrda bilo podignuta na samom zidu, druge su bile postavljene iza njega. Na svaku trećinu rimske milje zid je imao toranj, na svaku milju postavljena je malena utvrda. Iza zida bili su vojni tabori i logistička uporišta. Na južnom kraju pogranične zone bio je valum, jarak iza kojeg se uzdizao nasip. Preko tog jarka bila su samo dva prijelaza. Zid je vjerojatno imao zadatak usporiti neprijatelja, a ne spriječiti njegov prodor. Adrian Galsworthy piše. Cijela građevina nije zamišljena kao platforma za borbu. Ona bi predstavljala velikoj vojsci tešku, ali ne i neprelaznu prepreku. Zid je mogao biti svladan uz pomoć ljestava, ali to bi bio spor način prebacivanja velikog broja ljudi i očito nepraktičan za konje. Bilo bi bolje zauzeti vrata, ali daljnje kretanje životinja ometao bi valum, osim ako se ne bi zauzao jedan od dva prijelaza preko njega. Svaka od tih zastajkivanja dalo bi Rimljanima više vremena da okupe snage i krenu u presretanje neprijatelja. Hadrijanov zid bio je u upotrebi do 410. godine, do kraja rimske vlasti u Britaniji. I u ostatku rimskog carstva, barem onog zapadnog dijela, u petom stoljeću limes je bio smrmljen i više nije predstavljao prepreku barbarskim narodima. Tek je istočni dio carstva, Bizant, održao svoju granicu i nastojao je učvrstiti. Govori dr. Domagoj Tončinić, socijeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Dakle, na samom kraju četvrtog stoljeća mi stalno opet pratimo pokušaje jel da, i obnove utvrda, imamo podatke u povijesnim izvorima, ali i arheološke jel da, se utvrde obnavljaju, da se limes pokušava obnoviti. Mi imamo i arheološke tragove upravo tog naseljavanja jel da, germanskog stanovništva uz limes, e, dakle i civila i vojnika, ali na kraju četvrtog stoljeća i onda pogotovo početkom petog stoljeća to stanje jednostavno postaje e, neodrživo jer su se u međuvremenu jel da već kroz drugi niz godina uz granice carstva počele formirati velike skupine koje zapravo prerastaju one narode koji su nam onda poznati iz e, razdoblja seobe naroda. To su na srednjoj i doljnjoj rajni Franciji, onda na Gornjoj Rajni Alemani, a na Dunavu u sve većoj mjeri Goti i Gepidi, koji će onda kroz peto stoljeće e, zapravo dovesti do sloma e, onakvog limesa kakvog smo e, do onda poznavali. Pogotovo se to tiče onda limesa u zapadnom rimskom carstvu, da bi na području istočnog limskog carstva iz kojeg nastaje Bizant ta politika još duže vrijeme e, opstala jel da pa još i za vrijeme Justinijana jel da znamo da se radi na intenzivnoj obnovi utvrda primjerice na Dunavu ali onda u tokom njegove rekonkviste i u sjevernoj Africi i takva jedna e, pokušaj održavanja e, lime sa zapravo možemo pratiti do one promjene ustroja Bizantskog carstva na teme. Imamo jel da pokušaj održavanja e, limesa, izgradnje utvrda, pogotovo recimo na Dunavu, ali s druge strane imamo opet onu istu politiku da Bizant germanskim e, plemenima daje pojedina područja i da zapravo germanski vladari postaju vazali bizantskoga, e, cara. To se jako lijepo vidi i u doba o Justinijana koji je onda možda jel da jedan od onih zadnjih izdanaka Rimskog carstva. Dakle, on pokušava utvrditi granice, on pokušava osvojiti e, velike dijelove nekadašnjeg rimskoga carstva, ali je i on upravo taj koji vješto manipulira sa germanskim plemenima i slanjem na određena područja, e, područja carstva. Poštovane slušateljice i slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Današnju emisiju za vas su napravili tekst čitao Ivan Kojundžić, emisiju snimio Miroslav Šeb, a u i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.